Ima mjesta sa kojih uzima sebi neophodnu hranu da nastavi svoj put. U protivnom će ostati na putu i neće ga nastaviti. Jedna od otih stanica na kojoj se čovjek obskrbljuje i uzima sebi neophodnu mu hranu jeste stanica na osnovu koje se razlikuju vjernici od licemjera i na osnovu koje se razlikuju stanovnici dženneta od stanovnika vatre. A to je stanica iskrenosti. Stanica sidka. Pa je iskrenost duša čovjekovog dijela. I to je temelj njegovog rada i njegovog zalaganja koga čini radi Allaha te barake o teana. Jer brez iskrenosti neće biti primljena njegova djela. Uzvišeni Allah te barake wa ta'ala je stoga obavezao vjernike pa im kaže Ja, ejuha allazine amanu, ittekun Allahe wa kunu ma sadiqin. O vjernici, naređuje uzvišeni Allah za vjernicima. Nije naredio pokvarenjacima i griješnicima i prestupnicima, nego naređuje pravim mu'minima. Bojite se Allaha i budite sa iskrenima. I kaže naš stvoritelj Tebarake wa ta'ala وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Ako bude pokoran Allahu i bude pokoran njegovom poslaniku, pa oni će biti sa onima kojima je uzvišeni Allah ukazao svoje blagodati. A ko su ti kojima je uzvišeni ukazao svoje blagodati? Oni su minan nebijin, od poslanika, o siddiqin i iskrenih, o šuheda i šehida o salihin i dobri o hasune u lajke rafikan, a kako je to divno društvo. A ima li boljeg društva od spomenutog? Da čovjek bude u društvu vjerovjesnika i iskrenih i da bude u društvu šehida i dobri? Ovaj ajet ima povod objave. Kako bilježi imam tabarani u svome malom mođemu, imam dija i koji kaže da je hadis dobar i također ga bilježi Ebu Bekr bin Mardavaj I nalazi se također kod imama al wahidija u njegovom dijelu Esbabu Nuzul, da je Aisha radijallahu ta'ala anha kazala. Došao je jedan čovjek od poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao mi, Allahu poslaniće, tako mi Allaha ti si mi draži od mene samoga. I draži si mi od moga i metka, i od moje porodice, i od moga djeteta. I ponekad Allahu poslaniće, ja bivam u svojoj kući. Pa ne mogu se strpiti nego da dođem i da pogledam u tvoje lice. I Allahov poslaniće, ja kada se sjetim moje i tvoje smrti, znam kada uđeš u džennet da ćeš biti sa poslanicima na visokim deređama. I znam da te ja nikad više nakon toga neću vidjeti. Pa silno žalim zbog toga pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušutao. Nije mu ništa znao odgovoriti. Dok nije Džibril alejhi selam došao sa ovim ajetom u kome kaže: "A ko bude pokoran Allahu i ko bude pokoran sa njegovom poslaniku, pa takvi će biti u društvu onih kojima je uzvišeni Allah te barake otela svoje blagodati darovao od koga? Vjerovjesnika, iskreni, dobri i šehida. Pogledajte kako ljubav prema Allahu Tebarak i Otala i prema njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam i prema vjeri diže čovjeka na najveće stepene u džennetu. I ovo nas podsjeća na jednu predaju drugu koju bileži ima Mebu Jala u svome musnedu i razilazi se u lema oko vjerodostojnosti ove predaje. Jedni kažu da je dobra, drugi kažu da je slaba. Od Ebu Osmana je Nehdija da je kazao, rekao je Ebu Hureyre, čuo sam poslanika sallallahu alaihi sallam da kaže, Ja, ću, ja sam prvi ko će doći pred vrata džennetska. Da uđem u džennet. No međutim, vidjet ću jednu ženu da se natječe sa mnom da uđe u džennet prije mene. Želi ući u džennet u koji ne može kročiti stvorenje prije poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, želi da uđe u džennet prije mene, pa će upitati, ko si ti, šta ti je? kud si požurila? Pa će kazati, ja sam žena, majka je tima koje sam odgajala. Žena koja odgajala je time, odgojem kitaba i sunneta, nije dozvolila da ih ulica odgaja, nije se nakon toga udavala, pa da neko maltretira njenu djecu, nego je ostala i odgojila ih na Kur'anu i na sunnetu, pa je došla do stepena da uđe u dženet sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Što ukazuje, kako kaže Ibn Hajar, na blizinu njenog, nje, ili na blizinu njene deređe u dženetu, od deređe poslanika, sallallahu alaihi sallam. I uzvišeni Allah te barak je otela u Kur'anu podijelio ljude na dvije skupine. Pod, ili spomenuje dvije skupine ljudi, spomenuje iskrene ispomenuo je munafike. Pa kaže uzvišeni Allah te barak je otala, liječzi Allahu sadiqine bi sidqihim, o juazibel munafikine in sha'a aw yatuba alayhim. inna Allaha kana gafuran rahima. Da uzvišeni Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da kazni munafike zbog njihovog licemjera, licemjerstva, ako bude htio ili da im oprosti. Kako da im oprosti? Tako što će ih uputiti na ome svijetu u iman, jer im na sudnjem danu nema oprosta ako presele kao munafici. I rekao je uzvišeni Allah te barake od tala, obavijestio nas da na sudnjem danu neće koristiti ništa drugo do iskrenost. Pa kaže te barake od tala, Hada jeumu jenfe u sadiqine sidkuhum. Ovo je dan kada će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Lehum džennatun teđri min tahtihe nanharu. Halidine fiha ebeden. Njima pripaju, pripadaju deređe u džennetu i pripadaju im dženneti kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti radijallahu anhum wa radu anhum i uzvišeni Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njima zadovoljni zalikel feuzul azim a to je zaista velika pobjeda A to je zaista velika pobjeda. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala وَالَّذِي جَاءَ بِسِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ I onaj što je došao sa istinom i onaj koji je potvrdio tu istinu. Misli se na poslanika s.a.v. i na ummet njegov koji dolazi nakon njega. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ To su bogobojazni. I naredio je Allah te barake wa ta'ala našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da dovi narednom dovom. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Reci gospodaru moj, uvedi me uvodom iskrenosti i izvedi me ishodom iskrenosti. Misli se ulazak u Meku, ulazak u Medinu i ulazak u Meku ili izlazak, izlazak iz Meke. Ođali min ledunke sultanen nasiran i učinim meni od tebe pomoćnika koji će me pomoći. I rekao je uzvišeni Allah te barake o tala innel muttaqine fi džennatim u nahar fi maqadi sidqin inda malikim muqtadir. U istinu bogobojazni bit će u džennetima pored rijeka. Dženneti pored rijeka. Na mjestu istine pored svevišnjeg stvoritelja te barake o tala. Problem ljudi danas u svijetu jeste problem jeste problem gubljenja ili nestanka iskrenosti. Ne znamo vrijeme koje je prošlo kroz istoriju da je više bilo u njemu rašireno laži i iskrivljivanja stvarnosti od ovoga vremena. Mediji lažu. Židovi lažu kako imaju nekakvu pozadinu i nekakvo pravo u El Mesridul Aksa. Amerika laže da se bori protiv terorista. A mi muslimani se borimo protiv terorista, ne oni, mi se borimo protiv, protiv terorizma. A oni se bore protiv muslimana. I tako je svijet laže. Pa, ali nas je poslanik sallallahu sallam obavijestio o ovome vremenu. I rekao da će doći. Kako je došlo u hadisu Ebu Horene koga bilježi Imam Ahmed. I bilježi ga Ibnu Mađe. Imam Hakim i kaže Ibnu Hađer da je hadis dobar. U svome dijelu Fethul Bari. Da je rekao Rasulullah sallallahu sallam doći će ljudima lažne godine. Kakve su to lažne godine? U tim godinama će se čovjeku koji laže govoriti da je iskren. A iskrenom da je lažo. Čovjeku koji pronevjerava, koji je nepovjedljiv, ukazat će mu se povjerenje. A povjedljivom se neće ukazivati povjerenje. I priča će Arvojbida. Pa su pitali ashabi poslanika, sallam, a šta je to Arvojbida o Allahov poslaniče? Šta je to? Pa će kazati da je to Arvojbida tafe. Ar-Rajulu Safi, Ar-Rajulu Fuwaisik, da je to čovjek koji je neznalica, lažov, glupak koji će govoriti u ime muslimana. Glupak u ime muslimana. Glupak vodi muslimane i glupak vlada muslimanima i glupak predstavlja muslimane. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nije nikakvo nepravdu činio. O svemu nas je obavijestio šta će biti. Kaže Huzejfe ibn Jeman, kako bilježi ima muslim u svome sahihu, nisam i zaostao iza bedra, osim to, spriječilo me je to kada sam izišao ja i moj otac Husayl iz Meke, da su nas presvele kurejšije, pa kažu kuda želite? Kažu idemo u Medinu, kaže vi idete kod Muhammeda, kažu ne, želimo u Medinu. Pa je kaza, pa su kazali idite, ali nam dajte ugovor da se nećete boriti sa Muhammedom protiv nas. Pa je, pa su uzeli ugovor od njih. Pa kada je došao Bedr, vrijeme Bedra, kazao je Huzeife šta je obećao mušicima. Pa je rekao poslanik sa osrme, mi ćemo ispuniti naše obećanje prema njima. Ispunit ćemo obećanje. A od Allaha tražimo pomoć protiv njih. Jeste li ikada vidjeli ovakvu iskrenost koja je bila poznata kod kao što je bila poznata kod poslanika, sallallahu sallam, kod društava danas koje zagovaraju pravdu i jednakost, nikada to nećete vidjeti. I tako je Resulullah, sallallahu sallam, odgajao svoje ashabe na toj iskrenosti. I njegov život je sav bio takav. Omer radijallahu ta'alanu jednoga dana je izišao i goni dvije deve iz pustinje. Pa kada ga je vidio Osman, kaže, šta je to vladaru pravovjerni? Kaže, dvije deve od deva sedake su odvojile i otišle, pa sam mi kaže, otišao da ih vratim. Pa mu kaže, Osman, dođi pa sjedi kod nas u hlad i popi hladne vode, a zadužit ćemo nekoga da to uradi za tebe. Kaže, samo ti sjedni hladuj, za ovo ću ja biti pitan, a nećeš ti, o Osmane. Za ove deve ću ja biti pitan. Iskrenost. Kaže, El Džunejd, kako spominje Ibn Kajim u svome dijelu, Medarižu Salikin, Da je rekao Džunejd, kaže, iskrenost je. Da budeš iskren. U situaciji kada te ne može spasti nego laž. Poslušajte dobro. Iskrenost je da budeš iskren tamo gdje te ne može spasti osim laž. Kao da su riječi poslanika. Subhanallah. Kao riječi kada je govorio Ibn, Šeha, Ibn Šihabe Zuhri. Kada bi govorio, kaže se da bi se njegove riječi pisale, kao da su riječi, kao da su riječi poslanika. I govorilo se drži se iskrenosti tamo gdje misliš da će ti štetiti, koristit će ti. A ostavi laž tamo gdje misliš da će ti koristiti, jer ona će ti štetiti. I spominje jedan od poznatih šehova, kaže, ušao sam u džamiju u džeddi. I klanjao namaz, pa izišao jedan čovjek i stao pred ljude i počeo vikati, Dobro se čuvajte lažnog govora. Dobro se čuvajte lažnog govora. I to je ponavljao i počeo plakati tako da nije mogao nastaviti še govoriti. Pa su ga upitali šta ti je. Kaže Subhanallah. 50 godina. 50 godina sam proveo u zatvoru zbog lažnog svjedočenja. Sad sam, juče sam, kaže, izišao iz zatvora nakon 50 godina boravka u njemu zato što su ljudi lažno svjedočili protiv mene cijelo to vrijeme. Pogledajte šta znači sidk I šta znači iskrenost sa Allahom te barake o teala i sa njegovim robovima. Molim Allaha za uđel da nas učini od iskrenih i da nas proživi u društvu iskrenih. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين إنك على بل إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله